na inkino mpuzamakungu jeux olympique mu rurimi rw'igifaransa ziratangura mu buyapani kuri no wa gatanu uburundi ukaba bwaserukiwe n'abantu batandatu tubafitiye na bucana yandi bidukikije ku bijyanye n'iduga ry'amazi y'ikiyaga twongere tubahe ikaze isanganiro subire kubaramutsa kiringo c'amezi atatu nico imiryango 32 yabatejejwe zabo baba mu kigwati c'igisagara muri commune Muhanga y'intara ya Kayanza bahawe n'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatata afatiye ku matongo be n'ayandi matungo kugira ngo babe bimutse muri icyo kigwati baje kuba mu yandi matongo batijwe n'intwaro muri komine Muhanga Felisande w'u Burundi rurongoye yabishikirije kuri uno wa kane mu gihe uwo mugwi wariko urashikiriza umuryango wa rurakobotse Jacques iryo tongo bahora babamwo abo batejejwe izabo bakavuga kico kiringa ari gito kuko ngo muri bo harimo abageze mu za bukuru hamwe n'imfuvyi batoshobora kwiyubakira inzu zo kubamwo Patrick Nsengiyumva nk'uko byamenyeshejwe na jean claude nizigiyimana arongoye abo bateshejwe izabo baho igisara ngo iyo miryango tatu itatu ligizwe na n'abantu bagera kujana ijana na mirongo irindwi n'umunani batanguye kuba muri igyo tongo kuva mu mwaka kimwe na majani chenda na mirongo chenda na kane inyuma yu gui mu mirongo chenda na tuguwa rwahitanye abarundi batari bake uwo arongoye abo bateshejwe izabo akaba yamenyesheje kandi ko iryo tongo babamwo batabaye bugihagira ariko ko barihawe n'abari bajejwe intwaro muri komine muhanga b'ico gihe felicien Burundi arongoye umugwi w'igihugu jejwe gutatura amatata afatiye ku matongo be n'ayandi matungo yamenyesheje ko iyo ngingo yo gushikiriza iryo tongo umuryango wa rurakobotse jacques ifashe nyuma y'imyaka irenga cumi uwo mugwi uri kurumviriza impande zose kugira ngo bige umuti w’icyo kibazo uwo arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatata afatiye ku matongo be n'ayandi matungo ari kumwe n'abajejwe intwaro muri komine muhanga be no mu ntara ya kayanza basabye abo bateshejwe izabo kubahiriza icyo kiringo cy’amezi atatu bahawe kugira ngo babe bimukiye aho handi batijwe na komine muhanga Vianney Ndikumana umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Buramatari mu ntara ya Kayanza yamenyesheje ko Uburundi bwagiye buraca mu bihe by’amagume bitandukanye ariko ngo kubu hageze ko abarundi baje hamwe bakanywana bagakorera hamwe ibikorwa byo kwiteza imbere ayo ku kibazo cyo kuba harimo muri abo bateshejwe izabo abageze mu zabukuru n'imfubyi batoshobora kwiyubakira amazu yo kubamwo felicien Burundi hamwe n'abajejwe intwaro muri komine muhanga be no mu ntara ya kayanza barabahumurije ko iyo migwi y'abo bantu bazofashwa ivyo bikorwa n'abandi banyagihugu na cyane cyane ngo babicishije mu bikorwa vy'iterambere byategekanirijwe abanyeshure bari mu kiruhuko c'ishure mu patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro Patrick Sengiyumvura akenuye tuve mu ntara kanza dusimbira mu ntara ya Muyinga abashoferi b'amakamyo baca ku rubibe rw'ikobero ruri hagati y'u Burundi na Tanzania muri yo ntara bakenguruka ko ubu abakozi ba obere batakibatevya igisigaye kibatevya n'impapuro zibarekurira kwinjira mu Burundi zivika banga ku ruhande rwa Tanzania ibyo bakabivuga inyuma yaho mushikiranganje w'ikiga cya leta Domisande ho kubgayo agendeye ubwo rubibe agasiga ategetse ko abahakorera bose bimurirwa ahandi Pierre Claver abarundi abashoferi b'amakamyo baca ku mupaka w'ikobero ubu barakenguruka ko abakozi ba obeyeri babatunganiriza n'ingoga uyu mushoferi avuga ko vyavuye ku ngingo yo gushyira ahandi abahora bahakorera kuva aho bahinduriye ubukamitende karimwe hapfuma hateba nyene ziba zitararonka ivyangombwa bikwiye vyo kugira babakorera hariya baca baguma basohoka mubwo ubu mitende kabisa irimwo ubu nawe avuga ko ubwa mbere abakozi baho batumwanya ku matelefone bwa mbere hano kuno mupaka kenshi mu biro umwanya muremure bayo mara barabibereye ku matelefone ivyo ngo vyatuma nabo bashoferi bahaguma igihe kinini nk'uko uyu abivuga bwa mbere haryo hamara iminsi ibiri iminsi itatu ugasanga ibyamigira hari yepfo ariko urabona ni nkeya imodoka ziri ngaho urabona n'izirindiriye kurukuratasi rupfa abandi ako gahengwe kakaba kabonetse inyuma yaho umushikiranganje w'ikigega cya leta Domitien ndiho kubwayo agendeye uwo mupaka haraciye indwi zibiri agasiga ategetse ko abahakorera bose bimurirwa ahandi Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Televiziyo Isanganiro Claver Pierre Claver abarundi urakenuye abanonotsi barenga ibihumbi 11 bo mu bihugu bitandukanye bagiye gukina inkino amajana 339 z'ubwoko 50 butandukanye mu nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques mu rurimi rw'igifaransa zigiye gutangurwa icese kuri no wa gatanu ni Tokyo mu Buyapani ingorane nyamukuru n'ikiza cya COVID-19 gituma izo nkino zitakaza kanovera kuko gituma zitunganywa mu buryo butorohereza abarorerezi ibirori byo kugurura ikesi izo nkino bitegekanijwe isaha indwi zo hano iwacu abarorezi badashika igihumbi bakaba aribo bategekanijwe kuvyitabira wayo ku ya mirongo itatu na kabiri ingino mpuzamakungu jeux olympique zigiye gukinirwa mu gisagara cya Tokyo mu Buyapani igishasha nuko ikiza ca COVID-19 kiri mu bihungabanya uburyohe bw'izo ngino kuko gituma izo nkino zikinwa mu buryo butamenyerewe ikibuga gishasha cubatswe mu buryo bwa kijambere Tokyo ku bw'izo nkino cyatwaye uburyo buri hagati y'umuri yaridi n'ibice bibiri hamwe no muri yaridi n'ibice umunani y'amanyaburaya cyategekanya kwakira abantu bagera ku bihumbi 100 itandatu n'umunani ariko mu birori byo gutanguza icesi izo nkino kuri uno wa gatanu hajya kwinjira abarorerezi badashika n'igihumbi muri bo harimo indongozi abaserukiza imvamakungu hamwe n'abamenyesha makuru ico conyene cerekana ko umunezero w'izo nkino ugiye gutakaza akanovera ugereranije nuko vyari vyitezwe nubwo biruko inkino shasha zigera kuri zitandatu ziyongereye ku rutonde rw'izari zimenyerewe muri zo harimo urukino rwa karate ubwo kunyere kunyerera ku mazi bita surf inkino zo kudondagira hakoreshejwe ingazi z'amapine escalade hamwe na skateboard hambavu yizo hiyongeramwo baseball hamwe na softball rukinwa n'abakenyezi mu birori byo gutanguriza izo nkino kuri uno wa gatanu hakinwa inkino zo kurasisha umuheto tir à l'arc hamwe n'urukino bita aviron bwo gusiganwa mu mazi hakoreshejwe ubwato abanonotsi bagera ku bihumbi cumi na kimwe na mirongo icyenda na babiri nibo bagiye gukina inkino amajana atatu na mirongo itatu n'icyenda zitegekanijwe mu bwoko mirongo itanu bw'inkino zitandukanye muri bo harimo abarundi batandatu bazoseruka mu nkino zo gusiganwa ku metero amajana umunani imetero ibihumbi bitanu n'imetero ibihumbi icumi mu nkino zo koga bita natation mu gifaransa n'izo guterana ingumu bita boxe izo nkino zitegekanijwe biteganijwe kuzorangira kuwa munani myandagaro uyu mwaka umugwi serukiragihugu w'abatarenze imyaka 2023 mu mupira w'amaguru urakina kuri no wa gatanu urukino rugira kabiri n'igihugu cya Ethiopia muri rya higanwa rya Sekafa Challenge Cup ririko ribera muri ico gihugu nyene mu rukino rwa mbere intamba mu rugamba zatsinze igihugu ca Eritre ibitsindo bitatu ku busa mu gihe igihugu ca Ethiopia cari canganije igitsindo kimwe ku kindi na Eritre mu wa B Burundi burimwo bufata ikibanza ca mbere n'amanota 3 Ethiopia iri mu kibanza ca kabiri n'inota rimwe bakaba banganya na Eritre iri mu kibanza ca nyuma Uburundi busabwa kunganya mu rukino guno musi kugira ngo buzobandanya mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma eh, numva ariko ari icyumviro cyiza cyane mbere n'akaryo ko gushima kuko n'ubwa mbere numvise urwo rwego sinzi ko rubaho ku isi hose hama hariho inzego nk'izo zerekeye gukingira imico y'igihugu y'ururimi nubaha akarero nk'igihugu ca Canada aho haba hariho abavuga igifaransa n'abavuga icongereza basangiye igihugu ariko bakagwanira yuko ururimi rwabo bamwe bamwe abafaransa cyane cyane ko ari bake yuko nabwo bwohabwa agaciro nibaze ko rero muri iyo ntumbero uh, akamaro k'ubwo rwego ariko gushyigikira yuko urwo rurimi rw'ikirundi rubandanya rugumaho ururimi rujya rurabaho ruravuka rukabaho kandi rugapfa kujya ku muntu akamaro kabwo nako gucungera nyine yuko ururimi rudatituka urumva rero ibyonye bikaba bihera kuva mu mashuri matoyi bashaka abantu baba bari muri urwo rwego nabaza baracungera nk'ubu urabona ko haza haza amajambo mashasha ibintu bishasha bitahora mu kirundi bakarondera ingene babiha izina mu kirundi kugira abantu batigeze gukoresha indibi zo hanze nibaza ko icyo ari kimwe mu bintu byinshi eh, urwo rwego rushobora gukora Jane nahora nibaza nk'ubunye eh, abantu bize indimi nkabona nk'umuntu agiye kugura umuti kwa muganga bakamuha umuti uba wanditse mu ndimi nyinshi ariko nkibaza none nk'abantu bize indimi kuko badafata nka burya bukatasi bakaza barawusigura bawushyira mu kirundi vyofasha cyane abantu bo mu burundi abarundi bakumva kuba ari wabo Uburundi nibwo bwonyene butagira itegeko rigenga kugwanya ububisha buca ku mbuga ngurukana bumenyi mu bihigu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko byashikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa kane gitega higwite nteguro y'ibwirizwa rigenga gukinga no guhana ububisha nk'ubwo Prosper Ntagwami umuvugizi wa leta akaba yavuze ko eh, iryo tegeko rikenewe kandi gihuta akaba yanasabye kuraba neza k'ibihano bitegekanywa niyo nteguro bikwiranye n'amakosa aba yakozwe tumutega abiri muri iyi myaka iterambere mu buhinga bwo gutuma tumanako no guhanahana amakuru ryashyize ku rugero rushimishije ikoreshwa ry'umuhora wa interinete ni kimwe mu byerekana akamaro k'ubuhinga ngurukanabumenyi naho Nubwo buhinga bufise akamaro ntangere ubutunzi n'imibano mu bantu birabangamiwe n'ububisha bushasha buca muri ubwo buhinga muri iki gihe mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko igihugu cy'u Burundi nicyo cyonyine kidafise amategeko aha n'ububica buca ku buhinga ngurukanabumenyi mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha cy'u harimo ingingo zine zonyine zihanamwe n'ibyo byaha ariko rero nagahaze mu bijyanye n'ubutungane ibyo bica bituma uburundi buba mu bihugu bishobora kubangamirwa n'ubwo bubisha bushobora guturuka mu gihugu canke hanze y'igihugu birakenewe rero ko igihugu cacu kigira amategeko ahasha ubwo bubisha aza yunganira ayasanzwe ahari kubera ububisha buca ku buhinga bumenyi buri mu bubisha ndengambibe ibihano bitegekanywa bitegerezwa gukomezwa kandi byashyizwe ku rugero rw'ibitegekanywa mu mategeko y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko inama shinganganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro mu byo yashikirije harimo ibi bikurikira iri bwirizwa rirakenewe kandi ririhuta ni ukuraba ko iyi nteguro ijyanye n'umugambi uri kurategurwa mu bijyanye no kurwanya ubwo bubisha ni ukuraba ko ibihano bitegekanijwe n'integuro bikwiranye n'amakosa aba yakozwe hanyuma n'igitabo mpanabyaha kiriko kirasubirwamwo kizoheze kibifatire ko iri bwirizwa rimaze kujyaho ho kwiga ubuhinga bwo guhiga no gufata mwe n'abo bagizi ba nabi abashikiranganje bajejwe ubuhinga bwo gutuma tumana kw'amakuru ubutungane n'indero bazofasha mu guhinyanyura no mu gutosora integuro hanyuma izogarukanwe bitangwe ku bandi bazoza gusaba ubuhushya Blaise Pascal kararumiye bahawe ukwezi k'umunani n'ukwezi kw'icyenda amezi aza kugira ngo abantu bari barahawe ibibanza byo kubakamwo uburaro muri karitsiye Kigoma yo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi babe batanguye ibikorwa byo kubakamwo uburaro icyo kiringo bakaba bagihawe n'ubushikiranganji bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije bajejwe iterambere ry'ibisagara userukira ikigo ubuha kijejwe inyubako n'iterambere ry'ibisagara mu ntara ya karusi amenyesha ko ibibanza ijana na mirongo ine na bitandatu muri iki gihe bitubatswe n'abo bari babihaye muri iyo karitsiye nshasha ya kigoma yatunganijwe kijambere muri icyo gihe hacyatunganywamo ibibanza bishyika amajana atatu na mirongo itandatu na bibiri habyarimana george ati nyuma y'icyo kiringo cy'amezi abiri bahawe ibibanza bitubatse bizoca byose byakwa abari babihawe bizoce bihabwa abandi bazoba babyifuje kandi ngo bashoboye guca babyubakwamo amazu ngo nk'uko amategeko abivuga kuri abo babyatswe ngo bazoheza bahabwe ibindi bibanza ahandi igihe bazoba bitunganije ku bantu bavugwa ko baguriye bagurishije ibibanza bari barahawe babigurisha ku bandi George Habyarimana avuga ko ibyo bibanza ari ibya leta ngo rero nta n'umwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo rya leta tukamenyesha ko haciye imyaka hafi icumi iyo quartier Kigoma itunganijwe kijambere ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi kandi ikaba ariyo yonyine mu ntara yari itunganije kijambere Icyo kirungo gitanzwe kikaba gitanzwe ubugira kabiri Ikarus Kararume Blaise Pascal ku bwa isanganiro n'abagabo b'abarundi bahamagarirwa gufasha abakenyezi mu kubagabaniriza ibikorwa bibavuna kutabaturubika mu gihe bibungenze hamwe no kubaherekeza gupimisha imbanyi n'ibindi ibyo bituma amagara y'umubyeyi n'umwana yibungenza amera neza gusumba bishyikirizwa n'umushakashatsi yigenga mu gisata cyo guteza imbere agateka k'umukenyezi hamwe n'iterambere ridakumira joseph mujiji mu ruganda ruri rubera ingozi rwo kwigisha abamenyeshamakuru bakorera mu ntara za ngozi na kayanza ingene butanga amakuru ahimiriza abantu kugira ubugabo bwiza ibyo bita masikirinite pozitive mu gifaransa uraca bugacana ayandi mu bidukikije Okuduga kw'amazi y'ibiyaga bisigura ko ikiyaga kiba cunguye aho cyahora kigera kikigira haruguru bisigurwa na Marc Rugerinyange umushakashatsi mu bidukikije uyasanzwe akwirikirana ibijyanye n'ibidukikije asigura ko ukuduga kw'amazi kuva ku bintu byinshi nk'imvura igwa ku kiyaga ariko ntagire hasohokera cyane yandi y'ibidukikije na Lydia Gahimbare ukuduga kw'amazi y'ibiyaga bisigura ko ikiyaga cegera ikindi kibanza kigashikaho kitahora gishika ivy'umuhinga Mark Rugerinyange yita kungura umuvumba tuvuze ukuduga kw'ibiyaga muri rusange icyo umuntu atahura ni uko ikiyaga aho twari tukizi ko kigera kiba camaze kunguka ahandi hantu cegera haruguru gusumba ni ukuvuga nk'ahubatse amazu canke ahandi aho kitahura gishika kikahashika ni ukuvuga gikungura ni nokwita umuvumba wacu kugira ngo gifate hanini kurusha uko niko kuduga kw'amazi ngo bitumwa kandi n'imvura igwa mu kiyaga cyangwa amazi azanana n'inzuzi nk'uko bivugwa n'umuhinga akurikirana ibijyanye n'ibidukikije hariho imvura igwa kuri co hariho n'amazi azanana mu nzuzi n'ayandi azanana ku misozi adaciye mu nzuzi hakaba hariho n'ayandi mazi ashobora guca mu kuzimu eh, nka kujya ubona amazi yandi hajya abantu bavoma azanana mu kuzimu ashobora kwinjira aciye muri ubwo buryo iki ni nacyo kibituma ngo ni uko amazi yinjira yinjira yinjira mu biyaga usanga henshi atangana n'ayasohoka ayo mazi yinjira hariho n'ayasohoka ayasohoka kubera izuba ryatse ayasohoka aciye mu ruzi kanaka goba ruva muri ico kiyaga rubandanya hanyuma rero iyo amazi yinjira ari menshi gusumba ayasohoka urumva yasigaramwo aca aduga rero hariho n'ibindi by'imicafu canke isi iziragenda iva hiri imwe twita inkukura birafise kugene bigenda navyo bigafata ikibanza ariko kenshi mu biyaga binini binini ntibifata ikibanza kinini kuko ntibishikana kure bica bigaruka amaja ku nkombe birafise ikibanza niko bifata ariko cane cane ni uburinganire bw'amazi buba bwinjiyemwo n'ayashoboye gusohoka ihindagurika ry'ibihe rero ngo biri mu bituma amazi y'ibiyaga aduga nk'uko umuhinga abandanya bivuga muri bucana yandi izokurikira umuhinga mu bijyanye n'ibidukikije azotubwira ingaruka ziterwa n'iduga ry'amazi hamwe n'ubuhinga bwokoreshwa mu gukinga ukuduga kw'amazi y'ibiyaga Lidia Gahimba rwakenuye amakuru tuyarangirize ngaha ariko imbere yo kubasezera ndabibutse imwe mu ngingo yarigiza no makuru abateshejwe izabo baba muri komine muhanga mu ntara ya kayanza bahawe kiringo cy'amezi atatu atari amezi abiri nk'uko nari nabivuze ngo babimukiye mu kindi kibanza bategekanirijwe ni ngaha rero amakuru agarukiye nshimire mwese mwariko muradutega abiri nshimire Elia Kadogo mu buhinga bw'ivyuma Vestine Butoyi nariko ndabashikiriza no makuru ndabike banuye mugira umunsi mwiza